¿Cómo que dice, ah. No es tenerla, es tener valor pusala. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. Cuando he frenado siempre he tenido que pisala. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. No es la es tener valor pusala. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. Cuando he frenado siempre he tenido que pisarla. Ah, ah. Llevo el ah, bala. Lleva el mofle del Suzuki Panderrón y salgo en el abusador. cien en el cuello y me desplazo en un motor. Tengo una tabla que brilla como el charol. Yo no lo digo para rimar porque yo no soy hablador. Tengo menores sicarios que frenan a luz del sol. En ya no tengo que esperar vender los blon. Tengo más cita que un doctor, voy a fumar la boca chica. Estoy comiendo de revista y tengo más de 10 evitas. Tengo cuero en la cañita, Villa Duarte, Isabelita. Tengo un Honda y un Suzuki con la cuarta catapita. Tengo prenda de 70, una mediana, otra chiquita. Hice mi tranza para dejar de ser ranita. Pistola en mi coro, eso es lo que más se ve. Yo estoy viendo HS cuando cuánto tipo la me. Estoy pullando una canita desde cuando tenía 10. Y si yo frené con eso, Tenerla es tener valor pusala. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. Cuando he frenado siempre he tenido que pisarla. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. No es tenerla, es tener valor pusala. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. Cuando he frenado siempre he tenido que pisarla. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. ¿Por qué tú jala? Mamá huevo si no es pusala. El peine 32, la glote, la pongo en la cara. Te lo mina pa' los frailes, de los frailes pa' la mara gente cara, no se nos acaba. Yo era el que me desmontaba, cirujano manejaba. Cirujano lo encañonaba, yo era el que lo macheteaba. Los cuartos que se vendían, las drogas que se pesaban. El bateo de todos los bloques a nosotros no lo pagaban. Con el infierno en mi patio, cuarto de Willy Mento. Con el infierno en mi patio, con de Willy Mento. Voy a vender la pistola está comprar un tanque guerra. Ustedes todos son hembras, cuero macho hablándome de guerra. Código 0880, aquí te matamos y nadie se da cuenta. El ajusta cuenta. No es tenerla, es tener valor pusala. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. Cuando he frenado siempre he tenido que pisarla. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. No es tenerla, es tener valor pusala. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. Cuando he frenado siempre he tenido que pisarla. Hablan de pepa, aquí todo el mundo da bala. ¿Qué lo que? volvió el dominicano. Willy Mento, Zero Monkey, Golden, que lo que es rey. <laughs> The People Music, <laughs> que lo que Wahuaca Pony, el 27. Brooklyn, Golden, volvió el dominicano. El Country Viga, el Mono Blanco, Melao. Monkey, JP Inc., Bloque Willy Mento 24, rabia, Bloque que la compañía, Rest in Peace. Cirujano nocturno, cirujano nocturno, Golden Era, JPE, que lo que guau, Rochi, dime tú, la página, la ricura, el chat, tinito, champú, el che, que lo que, bembe, sin recursos music, el boti, bloque Ciru, Faturos Music, face Fates, The People Music, los tigres míos, rap. Ya está tontín. Mierda, sí, tontín, tontín. Eh, tontín.